Чета. Чета. ผมอ่านแล้ว Аз четох. Аз четох. ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Аз прочетох целия р о м a н Аз п р о ч е т о h celia roman เข้าใจ Разбирам. Разбирам. ผมเข้าใจแล้ว Аз разбрах. Аз разбрах. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Аз разбрах целия текст. Аз разбрах целия текст. ตอบ Пом топ лео. Аз отговорих. Аз отговорих. лео. Аз отговорих на всички въпроси. Аз отговорих на всички въпроси. ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว as зная това. as знаех това. as зная това. as знаех това. ผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว as пиша това. as написах това. Аз пиша това. Аз написах това. ผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว Аз чувам това. Аз чух това. Аз чувам това. Аз чух това. ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว Аз донасям това. Аз донесох това. Аз донасям това. Аз донесох това. ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว Аз нося това. Аз носих това. Аз нося това. Аз носих това. ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว Аз купувам това. Аз купих това. Аз купувам това. Аз купих това. ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า Аз о ч a к в а м това. Аз очаквах т о в a Аз о ч а k в a m tva as o очаквах т о ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Аз о б я с н я в a m t o в a as Обясних това. Аз обяснявам това. Аз обясних това. Помру. ผมรู้แล้ว Аз познавам това. Аз познавах това. Аз познавам това. Аз познавах това.